Malay gang. Hey, hey. jeu Va leur montrer comment on gagne. Elle sait que la Malek gang. Hey. Le qui joue au mal on bang les allumer avec une main. Envahi par mon côté animal, comme si j'étais je fais en une journée ce que t'écris en séminaire. Le négro est solide, je suis sous ma fait banane platin, je veux être patron, pas un patin, parle-moi business, parle-moi plata, ramasse combien par moi, bâtard Payé pour ma frappe comme Eden Hazard, baisse de mon jours comme fin de mois. tous les jours comme fin de mois. Envahi par mon côté animal. Les allumer avec une main. Comme si j'étais inhumain. C'est tous les jours comme. tous les jours comme fin de C'est tous les jours comme. tous les jours comme fin de la la gang est affilié à sous gang car c'est nous les Mon gars chaque est un mais pour lui on peut te mélanger que depuis c'est le fleuve Si tu payes pas mec, si tu payes pas mon négro sortira le clip. On attrape on agresse, on prend ton blaze et ton adresse, on s'en fout en bulle Toto caresse, une go volée, seul, je me venge. J'arrive en noir comme l'ange de la mort, accélération, mange. C'est toujours nous qui font les choses et c'est toujours eux qui les répètent. Quand je l'écoute, je suis en chou, je devant les keufs se revient Va leur montrer comment on game. on leur montrer comment on game. Elle sait que la mala est Tout le monde sait que la mala est Ceux qui jouent au mal, on bang. Ceux qui jouent au on bang. Les allumer avec une main. Envahi par ma côté animal. Comme si j'étais inhumain. Je tous les jours comme fin de mois. un non, pas